Ondokin atzartagako izadi irratia. Gaur, ostirala da, urriaren zeian, zeigarren mailakoek mailakuek itxeringo dizuegu. Erik eta ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Ugaitzek euraldiaren berri emango digu. Joelek urtebetetxeen berri emango digu. Izarok eta odeiek asmakizunak esango dizkigute. Andekak, garko albiste edo abizua eskeniko digu gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu eta ni David zuen gaurko esataria esango naz. asteko ingeleseko tarteararekin ustatzen saitu estou Good morning Elvis on Erika Good morning friends Erika is speaking Good morning my name is Elvis Today is Friday 16 October 2017 How are you today i'm happy and you I'm fine too Tell me what are you doing this weekend I like join out my friends but to enjoy a lot. At the English class we are learning about the Welsh culture. Do you know that the 20% of Welsh people are bilingual? Yes, of course. They speak English and Welsh. And, and do you know that the national sport is rugby? Wow, very interesting information. Well, not less. continue with the radio program. Bye bye. bye. bye. jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Ugaitz, esango dugu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur, amazortzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egune pela dugu gaur. Naiz eta zerua lainon, lainotuta egon, azte, buruan, azte buruko eguna, eguraldia nahiko ona izango da. Beraz, oporretan ekintza divertigarriak batzuk egiteko. eta jarraian urte Joel, esango goi guzu gaurko urte betetxeak? Bai, noski, gaur batzuk ditugu, Abraham Jimenez laugarren amaiak hori amar urte betetzen ditu. Izera Jiménezek laugarren be, maiak amar urte betetzen ditu. Jo, Rodriguezek zeigarren be, maiak amaika urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetsatuko dut, aste honetan urteak betetzen ditu nahi, Enara montainari, lehenko amaiak hori, zeigarren... Eh, dituelako. Jennifer ausari lehenengo ben maiakori zei urte bete dituelako. Jordan Fernandez zeigarren maiakori ama bi urte beteko dituelako. Urte eskotarako denoi. dugu. Izaro, odei, esango dugu zei ezagigarkizuna eh, ditugun maur? Hona hemen lehen asmakizu. aquí 0TD, Nordaki, idatzi eta gero postontzira bota, ea duzuen. Orain, gai ezberdinei, buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Handeka, esango dugu zuze berri dugun gaur? Bai, adi egon eta entzun ondo. Pasanen, iraileko amaseian, ozono geruzaren nazioarteko eguna izan zen. Ozono geruza funtsezkoa da lurra bera eguzte radiazioaren eragin kaltegarreti babesteko ordua. Izan ere, bizia, giza osasuna, animaliak eta ekosistema zaintzen laguntzen digu. Ozon eta estratosfera amar eta amago kilometroko altuera metatzen den gaza da eta funtsezkoa da biziaren garapena begira. Bazoa, landareak, animalia eta itxasok zehelurreko ekosistema karrizkuan jarri ditzaketen erradiazioa kaltegarriak iragazten ditu. Hau da, filtratzen ditu. Hala ere, izakion ekintzaren ondorioz, ozono geruza sustitzen ari da. Eta gaur egun hartantzidan dagoen ozono geruzaren zuloa, bero tantiagoa da. Egoera latzo horren Zuntzun arduratzu baten bidez, berziklatu zedo erronka horrekiko kompromisoa hartu zezate baterako. Amaitzeko, ogoratu nahi dizuet, osasuna eta ekosistemen babesa guztion ardura dirala. Mundua, uretxea, osasun eta seguroago izan behar da eta... guk euskaraz dakigu. Entzun ondo, guk euskaraz dakigu. Ezin duzue astu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko garko iratzaioaren inguruko alderak, Fatimak esango dizkiogu, erne egon. Egun hon guztioi. gaurko galderak. Zein izan da gaurko urrezko zaldia? Zertaz datza gaurko albistea? Zenbat umek betetzen dutuzte urteak gaur? Zenbat gradu ditugu gaur? Errepikatuko ditut berriro. Izen izan da gaurko urrezko esaldia, zertaz datza gaurko albistea, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur, zenbat gradu ditugu gaur, er, garko irratzaioa. Espero dugu zuen gustuak izatea. Ondo pasaste buruan. Beste erik gabe, agur bat eta datorren aste arte. arte.